Ви в дитинстві читали ті книжки? Ну, про Пірі, Скота, Амундсена. Читав. На південному полісі, у центрі викладеного бочками з під бензину величезного кола, стояла висока сталева труба, щогла з американським прапором. У Булатові на мить прокинувся хлоп'як, і він ледве стримався, щоб не притулитися вухом до земної осі чи не почує репіння. Вісь виявилася добре змащеною, і репіння не було. Тоді ви підняли український прапор? спитав Жак Антуан. Їхні думки й досі снувалися на тій самій хвилі. Я гадав, що в Росії один прапор. У Росії один, в Україні свій, у кожної Радянської Республіки є прапор. Блат матрос вирішив бути терплячим. Україна республіка? Жак Антуан помітив старанну терплячість радянського колеги і відстав кроків на два. У Сорбонні таких наук не викладають, сказав він. Україна одна з держав, засновниць Організації Об'єднаних Націй. Колись я вам прочитаю на цю тему цілий курс. Хто б міг подумати, здивувався Жак Антуан. Така маленька нація член ООН. Але ви вже не встигнете прочитати мені того курсу. Через два дні ми будемо на борту корабля. Він вибрався на високу смужку снігу між коліями. Мосьє, мені буде шкода з вами розлучатися. За ці кілька днів ми познайомилися ближче, ніж за три місяці всього турне. З кабіни виглянув огрядний канадець, розпашілий від тепла. Кличуть начальника, сер. Неодмінно начальника аж мембрана лящить. Булат матрос вибрався з колії і спробував наздогнати філа марша. Та минуло кілька хвилин, а відстань не скорочувалася. Цей візел розбестив мене майнуло Булатові і він з повагою глянув на тих трьох, бо готовою лижнею йти було легко. Булат крикнув йому слід. Філмарш перемовлявся з Кетрін. Вона відповідала сміхом на якісь його слова, але вітер був майже стрічний, і Булата ніхто не чув. Тоді він стяг одну рукавицю і пронизливо свиснув. Обернулася кет задня стрійці і він подав сигнал Стоп. Міг би легко наздогнати їх візелом, подумав матрос. Але свій марш умисно лишив його зв'язковим, і тут для сперечання не було причин. Фівмарш поліз до кабіни, і звідти чулися лише окремі слова, бо дверцята зачинили. Та було дано стоп, і всі відпочивали. Матрос під'їхав. Дочільного чільного в ряду. Норвежець задумано щепав бороду. Проти досить високого сонця вона здавалася не така руда, як увечері, але за ці дні встигла вирости і скуйовджено стриміла з капюшона вперед. Жак Антуан теж сидів поряд свого давнього друга і незлобливо насміхався з його бороди. Пообщепуй бурульки, мосьє Тур. Уміння французів поєднувати панібратське звертання за тим Мосьє видавалося кумедним. Але Турбаллон не відповідав, бо Жак Антуан звертався до нього по-французькому. Я цих вікінгів ніколи не збагну, сказав Жак Антуан до Булата. Ви стендаля читали Мосьє? У нього є цілий трактат про вуса. О, Мосьє, так то ж вуса. А в цього вікінга вусів нема. Він старанно голить їх щоранку. Завважте мосьє. У нього бороди теж немає. То не борода. Мене обурює таке знущання з чоловічих гідностей. Завважте мосьє. Він щоранку голить і бороду. Підборіддя аж блищить. А ту руду вовну залишає при самій шиї. Тільки на шиї мосьє. Якби всі французи почали раптом вирощувати вовну на шиях.